บุ๊กทูห้าสิบสองเปเดเซตอิดเวเปเดเซตอิดเวในห้างสรรพสินค้ามากาซีนาวัฟมากาซีนาเราไปห้างสรรพสินค้ากันไหมเดวทิเดมบลีฟมากาซีนา Ще отидем ли в магазина? ผมต้องไปซื้อของ Трябва да направя няколко покупки. Трябва да напазаря няколко покупки. ผมอยากซื้อของหลายอย่าง Искам да напазарувам много неща. Искам да напазарувам много неща. แผนกเครื่องใช้สำนักงานอยู่ที่ไหนครับ к ส д е นเซวาร์สกิเตอิสเด д е л и я Къде ค а канцеларските и з д е ลียผมต้องการซองจดหมายและเครื่องเขียนตมีพลิกเวอิฮาร์ติอาซาพิสมาทรัพย์วัตมีพลิกเวอิฮาร์ติอาซาพิสมา ผมต้องการปากกาลูกลื่นและปากกาเมจิก Трябват ми химикалки и маркери. Трябват ми химикали и маркери. แผนกเฟอร์นิเจอร์อยู่ที่ไหน Къде са мебелите? Къде са мебелите? ผมต้องการตู้และตู้ลิ้นชัก Трябват ми шкаф и скрин. трябват ми шкаф и скрин ผมต้องการโต๊ะเขียนหนังสือและชั้นวางหนังสือ трябват ми бюро и етажерка трябват ми бюро и етажерка แผนกของเล่นอยู่ที่ไหนครับ Къде са играчките? Къде са играчките? ผมต้องการตุ๊กตาและตุ๊กตาหมี Трябват ми кукла и плюшено мече. Трябват ми кукла и плюшено мече. ผมต้องการลูกฟุตบอลและกระดานหมากรุก Трябват ми футболна топка и шах. Трябват ми футболна топка и шах. най-краб. Къде са инструментите? Къде са инструментите? ผมต้องการค้อนและครีม Трябват ми чук и клещи. Трябват ми чук и клещи. ผมต้องการสว่านและไขควง Трябват ми дрелка и отверка. Трябват ми дрелка и отверка. แผนกเครื่องประดับอยู่ที่ไหนคดสบิจุตตาคดสบิจุตตาผมอยากได้สร้อยคอและสร้อยข้อมือ ทรวั Требват ми гердан и гривна т วัตมิเก и ร์ดันอิกร и ฟนา ผมอยากได้แหวนและต่างหู ทร Требват ми пръстен и обеци т р е б วัตมิ prstyn i obiecij.